doctorigia dissertatio en la quechua lingvo. En la monato marto 2017 ocasis en la academietza mondo en Hispanuio facto plena de ricia simbola signifo. En la Universitato Pablo de Otavide en Sevilo, perua antropologo Carmen Escalante presentis sian dissertation por doctorigio en la quechua lingvo. Post plurai iarcentoi, tio estis la unua foio ciam tiu lingvo sonis en Europo. La dissertatio havas kiel temon la posteuloin de la Incaoi cae la sendependigion de Peruo. La professorino laboras en la Universitato San Antonio Abad, en la urbo Cusco. Tri detaloi faras la presenton de tiu dissertatio forte simbola. La unua estas che professorino Escalante mem estas recta posteulo de Incaoi, lau documentoi de la colonia tempo conservatei de sia familio ec de la dexesa iarcento. La dua che la quechua lingvo en quiu si parolis, con traduco alla hispana, estas antiqua lingvo alprenita de la incaoi. La tria, che paroli la quechuan lingvon en la lando de coloniintoi, estas ia restarigo de iustezo relate al pra praparenzoi. La dissertazion examenis tri aliai professoroi el Hispanujo cae Franzujo. La historio estas curiosa. En la dexesa iarcento, nepino de Incao cae natura filino de la conquerinto Francisco Pizarro estis sendita al Hispanujo, quie oni devigis shin et zinigi al onclo. La idoi de tiu mixado ne plu parolis la quechuan lingvon en citiu dudec unua iarcento, professorino escalante real portas la lingvon al tiu sama lando. Crome, si faro estas eloquenta pledo por la raito usi minoritatain lingvoin cae conservi iliain concernain culturoin. Certe tio malfermas voion, char oni iam planas presenti alian dissertation en la aimara lingvo en baldaua estontezzo. La quechua lingvo estas grava familio de indigenei lingvoi en Sudamerico. Ancora un tempe gi estas parolata en Argentino, Bolivio, Cilio, Colombio, Ecuadoro, cae Peruo. En Ecuadoro, Bolivio, cae Peruo, Gi estas unu el la oficiala lingvoi. Gi facte devenas de antau la Inca imperio. La Incaoi al prenis gin kiel administran lingvon. Antau la alveno de hispanae conquerantoi en la dexesa arcento, la quechua lingvo ne havis scriban formon. La calculoin oni faris per schnur nodoi la unuan grammaticon verkis hispana monaco Domingo de Santo Tomas en la iaro 1560. La quechua cae la aymara havas plura in comuna in vortoin. En Peruo cae Bolivio anca la aymara estas oficiala lingvo. La presidanto de Ecuadoro, Rafael Correa, flue parolas la quechuan.